Türkçe үйренеміз қадірменді радио тыңдаушылар түрікше үйренеміз атты бағдарламамыздың жаңа бөлімі арқылы сіздермен біргеміз бұдан бұрынғы бағдарламамызда түрік тіліндегі есімдіктер және олардың иелік жалғауларын үйреніп сөйлемде қолданып көрген болатынбыз бүгінгі бағдарламамызда болса түрік тілінде қолданылатын аптаның аттары және ай аттары мен маусымдарды үйренуге тырысамыз баршаға мәлім бір аптада жеті күн бар дүние жүзінің көптеген елінде аптаның бірінші күні дүйсенбі екінші күні сейсенбі үшінші күні сәрсенбі төртінші күні бейсенбі бесінші күні жұма алтыншы күні сенбі және аптаның соңғы күні жексенбі түркияда аптаның соңғы екі күні сенбі мен жексенбі демалыс күндері енді аптаның күн аттарын бірге қайталайық Pazartesi, Düşenbe, salı, seyşenbe, çarşamba, Sersenbe, perşembe, beyşenbe, cuma, cuma, cumartesi, şenbe, pazar. Şeksenbe. ардақты тыңдаушылар аптаның күндерін үйрендік енді түркшеде ай есімдері қалай айтылады соған қарайық очак қаңтар Шубат ақпан Март наурыз Нисан сәуір мыйыз мамыр Азиран маусым Теммуз шілде ağustos тамыз Eylül Қыркүйек Ekim Қазан Kasım Қараша Aralık желтоқсан қадірменді тыңдармандар баршаға мәлім бір жылда төрт маусым болады маусым аттары түрікшеде былай айтылады бахар. көктем жаз жаз güz veya бахар. Күз. Kış қыс ардақты тыңдармандар бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды алдымыздағы апта түрік тілінде не деген сұрақтың қайда және қалай қолданылатынын үйренеміз келесі кездескенше сау болыңыздар Хошча kalın. түрікше үйренеміз.